Eta pilotarekin hasiko dugu saioa eskuskarekin, hoitarazi zangiluko pilotarienak lehiaketako finala jokatuko dela astezkenean, haizpean trinketean eta lagalde bilbao alde batetik, ospital dukazu bestetik bipareak airez er, aire, eramen, eraman dituzte final erdiak eh, be, berezkoekin gireno, aratsaleuntan eh, donibane garazin dugu itzordua, bergoita bigarren garaziko lehiaketa abiatu baitzen joan den hastean, bigarren itzulia edo biki reiteko finala laurdenak izanen dira, finala laurden faltsuak, George eta Jean-Marie Maiago lehiaketaren konduko partidak. Bostontan tan etxe garaia mule, Biel Palomez, ondotik Monsondartz, Simone Lambert, González, Zubiat. Ezker paretan, itzordu hartuko dugu elduden igandeko, profesionalen buruz burukako xapelketako finala jokatuko baita, alde batetik bengoetxea, bestetik irri barria. Plaza Lasuan, Ipar Euskal Herrirat etorriz berriz, Euskal Herriko batzordeko sapelketako multsoko partidak ziren, itxasuko bone elizaldek ogoita amar zarrersigiko aristoitan burreneko goitabi, airetikeko bone beltsok zarangok ogoita amar denek bateko kasenu urrutik ogoita bost, azkaineko endara ladusek ogoita amar airetikeko karikart olagaraiek ogoita zazpi, Baigurriko Arrambel Kamino goita amar, goizeko izarako mainak argainek emezortzi. Baigurriko goiko etxea goita amar atzarriko mazon amestoiek emeretzi. Semperek, eh, sorpresa sortu du irabazi zaire zaire uh, eh, irisagiren kontra, goita amar amairu, beraz Balentzia bere terbide garaile, goita amar amairu etxeto arbeletzen kontra. Amikutzen partidak ez du luzaz iraun, tikoipe lukuk, Eintzinean ziren amabi sortzi etxemendi maitea azpandaren kontra eta bainat maiteak minartu du partidaren astapenean eta ondorioz uh, gelditu da partida garaipena amikustaren zat. Eta bukatzeko, ez dute maitza finkorik, mainan eh, jakina da itxasuk irabaziduela, egiapal eh, dukazuk irabazidutela, eskulariren kontra, askona eta martiarenaren kontra. futbolan, CFA bi mailan bukatu da sasoina derbiarekin gainerat eta Baionak eramandu angelun derbia, jenetek utx avironek bat, angelu ez da upatuko beraz CFA mailarat, bainan ez emaitza horren gatik, etzen bere eh, geroaz jabe. Ligan, ergoaldian, donostiako errealak, seigarren lekuan bururatzen du Liga binakako berdinketa bigoko zeltaren zelaian ardietxirik eta bilboko atletik beraz zazpigarren lekuan galitzen da, eran du, donostiako erreala sailkatzen dela Europako Ligaren zuzenki, eta bilbok bea egon beharko du, Europatik kanpo da mementoko, bizkaitartaldea, irubat Madrilgo atletikon galdu du azken partida, Hala ere, Barzak irabazten malimadu errege kopako finala gazteizko alabesen kontra atletikek Europako Liga jukatzen alko du. Beste emaitzak uh, ligako azken egunaren eh, kondu, uh, alabesek bat, leganesek bat, alabes bederatzigaren, eibarrek galdu zuen Barzan lau eta bi, eibar amargaren, beraz asoin ola, ona beraz orokorki euskal talde entzat, salbu osasunaren dako, aspaldian badakigu iruña jautsiko dela, eta zafraldia bildu duten afartarek azken egunakari, sebi zazpian, bost eta zero, eta nafartarrak bigarren mailarat jausten dira egan bezala nesketan eh, ligan, Donostiako errealak galdu madrilen, atletikoren kontra bieta bat, Bilboko atletikek ez du berdinketa baizik egina alizan berezelaian, Iruna espainol Barcelonaren kontra eta Oiarzunek galdu berezelaian huts eta bi Zaragozaren kontra. Errubian, jazing eta tulon finalerdietan agen topa malauean zehaztuko dut. Agenek, prodebiko finale, finala irabazidu montobanen kontra berrogoita bat ogoi, agen, oionak, sepilunarekin beraz, topa malauean hariko da, elduden denboraldian, topa malaueko finalerdiak finkatuak dira, biak marzeian jokatuko dira, orziralean agusela tulon, larun, bet, larun batian, Clermont federal eh, biko final lauden bat jokatuko da igandian, endaia zerre, eta irueren mailan finala sortzirenak irabazi ditu arango itzek, zen janen kontra berrogoita lau, ama iru. Beraz, rikubiaren zat eh, unazer aipatzen altzen, esku baloinean, nesketan nazional bat mailan, baionak galdu du tulonen, oita ama bostoko eta bederatzi, baina jakinada baionak mailortan sigituko duela eluden urtean, nazional bian azken aintzineko eguna eta angilu miagitzek galdu du berezelaian goita iru goita lau samgeren kontra, zitzako nolakorik gertatu berezelaian joan den ortsailetik lapurtartaldeari, Eta bea egon beharko du azken eh, egunaren bea, ikusi beharko du zer ginen duen kampuan, eta ea, espero dute beti nazional batean e, jokatuko dutela behar badaluden urtean, baina zaila izanen da orain. Mutikoetan eh, eskubaloinean beti ligan, iruñako anaitasunak galdu, goita bi, goita sortzi, Bartzelonaren kontra, eta iruñeko bidasoak irabazi, goita amalau, goita ameka, bai adoli, zuelarik. Nazional bian, Irisarrik eta atagatzek galdu dute azken egunakari, atagatzek segituko du, nazional bian irisarri jautsiko da, nazional irurat. Irukasko ekainaren ogoita lauean iraganen dela, izen emaitia idekia da irukasko.org webbunean, iru zango ere izanen da ekainaren sortian, ekeinaren eh, ekainaren lauean barkatu azpagnen, eta izenak emaiten aldira, eta hori, arberoa ikastolak eta ezkia ikastolak elgarrikin antolatzen duten iru zango eguna. Surf surfarekin bukatuko dugu, larun bat goizian asizen surf mundiala nesken lehiaketarekin. Finala ratxaldeuntan izanen da, polinado... Polinado endaiarrak goizuntan jogatuko ditu finalerdiak, eta bihar goizian hasiko da mutikuen eh, zoin gehiagoka, larun bat aratsaldean jakin euskal selekzioaren aldeko ekimen batean, eun bat pertsonek parte hartu zutela besterik ez, kirolentzat.